يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب ستر العورة كاكيت عورات بخشيخو بيتسوني بابلا هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات أو لقد إخخ المؤلفة как балев чи ясидила аврат бах чизе адаб фарибая бжо бугила ҳатта фил халават ҳевчи жив гожин аго роқожани вугонананиги цинила исие далил шижо муавият ибну хайдатин авлев قلت جنس أبو نيلة يا رسول الله والله رسول رسول عوراتنا ما نأتي منها وما نذر جندر عورات هذه لا خيدة دله بخيزة بهولي خيدة سدله بخشيزة كولي سنگ أورغس أبونا صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك دوتسا درغو عورت بخشي إلا من إلا من زوجتك درغو خيزان تنبات إيالشي عزوت لساجي أو ما ملكت يمينك هيدين قدودة تسيتر غراوة وشرط لسانيجي قال قلت سنجهس أبونا يا رسول الله و الله سو رسول إذا كان القوم بعضهم في بعض هانش ديلا بيخينا الرجيلة وشابي جهيج أقول بيخينا تبعث أسراك أرون رجيلة أدريت إلجي هيج أني هبخ چيزي ريسكي هيج أني كدينان دل هبيلب أورقس أبو صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها дуда кӯавуқе дуда бажару қедила ду цаҳе бахче цинги ҳес абуна я расулаллаҳ ва аллаҳ асу расул ида кана аҳадуна халиян иди матани дила жиуго жин уро қувуге мехаст шибҳабилеб цинги аварагас абуна салаллаҳу алайҳи васаллам аллаҳу аҳаққу ан юстаҳя минҳу минаннас ҳақ хунгут адианав аллаҳ мустаҳиқ авугила адам азу тасаги аллаҳ асутанид нечези ай مونگو دوت کو چرا ادمون الله هستوی خولیلا هیبک الگدیلا دوت سا عورت بخچه إلا لحاجة حاجة نتلده هب عورات زی زي ويج عن بوگی بوجي بعنا سب زمانة بخچه زي أدا بوجي أما بخچه بخشي زي كولار بزمان هب بخشي زي نتلرك إلني جهج أني تسوي بات نگی هیچ اونی أني مخنگی خود اون و وهو شرط لصحة الصلاة عورات بخشي بوجي نتر كاك بيت ان كسوهي ناسي سوشار فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقا شو چي يستوو گوني جو كاكي تلو هرب ميخاش كاك تا جانب ياسوني كاك بان خدوب جنسا كاك بالي ميخاش تقاد بوك عرب ريت إلال دا عورات باق چيزي كولي باق عدا هيت انك أبوك أك أودية بوك أك كارات باقون فكا رؤية النجاسة هيو چي يسو مسألة هيو چي وكوني ჟინდა კაკბალე მიხალ ჩე ხალდა აი რეტელალად ა ხუბიბი ხრავჩია სუ ყაიდა საბული ჰესა კიდინან ნეთლეთ ბიცუმუკ ანა ნაჯა სათაფუ ბიცუნ მიხალა კაკბალე მიხალ დილა ჟინდირ გო ჩე ხალ ბუ ყატალად იასნ რეტელალად ა ხუბიბი ხანი ჰეჩი ასტილა კაკ წიდა სამბალილა ჰედინგო ჰაუჩიას კიდილა კაკალუგ მას უსტა ბიხანი მისავასე ჟინდირ ადრუგრეტ ელჟინდის აურატ ბახჩიზე კულებაკ ადრუგრეტ ელალა ქარა адругрет эл жиндис аврат бахчизе куле бак адругрет элала кара хечи яс как цидасан бас кулила какил уж ун хаду бихананани говчи ясил гобрет элгунт адбарав как бецизе кулила وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة بخينش يسوغي غراوش هسوغي عورات بوغيلا غراوش خا بچه چي يسا يچنو يسر الله سي حال يسر الله ҳағе лаға слуги бихинч я слуги аврат кругила цину ялдаги на кабаздаги хуртобак ва аврату лхуррати амма оздинай ҷи афифай хурай чужу адан ҳи аданату лаврат кругила куллу баданиҳа киннабниги қатқалаха илла лваҷҳа ва лкаффайн кумерги кияббу кӯрниги худун ҳе бугил ади анав аллаҳ чужу адан кӯдуҳаи ғӯй адан чияр беразда يخج ونيك إن سعلو إمام أحمد سكي ترمزي يسكي بيت سنوغ جرهد الأسلمين أبو لوشي أساسان رضي الله عنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عدو چنوب أنينا جرهد الأسلمين أبو لو صحابي تنجي أسكسان أورق أنينا صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذا هاو أصحاب سلدل تنجي ما تشبوك أنينا تسبيحون تأجوغي هيج أبو فقال تنجي أورغ سوستا أبونا صلى الله عليه وسلم غطي فخذك دوت سدرغو ما تشويلت أدج بچه فإن فخذ الرجل من عورته حق هنگو ديلا ما تشو هبو جيلا تيسو عورتين أبون إلي دليل بوغيلا هدينغو عبد الله ابن جعفر اتبيسنك رضي الله عنهما جندرا عنيلا أورغ أبولي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة إلى الركبة عورة سينو يلدسا نكبز الشجعة يجي نكبز ستين يرد الشجعة وطلبك هبكين ابنجي عورات بوجيلا هيدين قد سوقي حديث بيت بيتشنوج عائشة رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر أولاك صلى الله عليه وسلم روهال كقبال بوك أنين أمو بيتشن بوك عائشة بيتشا فيشهد معه نساء من المؤمنات يو أولاك صدق صلى الله عليه وسلم كقدر رجل أنلا مؤمن الرجابي муталаффиатун фи мурутиҳинна жиндеда тъада жемарал ретъелгун ай бихулебак ҳечъилчаӣ сумма ярҷиъна ила буютиҳин сингиҳел ручабидиле машкитахусрӯҳали каккибан роқорет адрусунаан ма яърифуҳунна аҳадун хиданиги ҳел ҳазги ҳалар анила ай ғоза аврат пахчун бук инасе далил бисунугу аишати са раи ан ويجب على المرأة تشجوع دنلت أدى بوغيلة ستر ما عدا الوجه والكفين هميرغي كيابو كويرغي خود ان كينا بنيجي لغا بخشيزت أدى بوغيلة عند أمن الفتنة غوي تشجوع دن فتنة يالد كياس وكاسا حين قولي هج عنا سبميخار جيندير كويرا زقنيجي بالاهم جيندير هميرا زقنيجي بالاهم فتنة هج بوري هب جيجاني يجي أبشيستوالان أن غوي عدن يجي بميخار هبن خطيلا كيرالغي هومر يخود إزعا بخشدت أدا بوغيلا أمام الرجال الأجانب بيخين از دتسبي خارج الصلاة كاك تنبت إيا باك ألدا فإذا خشيت الفتنة أما غوي حنقاني ها حنقني هاغدينن همير إيقن هومر جتسبيتن كيرالغي تسبيتن قد إياقاني جين دي إيقني جندي إنا بوكينا هولانمنجي والله لا إلا سان زنافتن يكيلين أبن حنقاني وجب عليها ستر كامل بدنها غلدات الدخليلة кинабнигижиндиргу қарқала бах чизиб ва кадалика раҷул хедингу бихинчиги авратуу бихинчиасу аврат кугила аллати яҷибу алайҳи сатруҳа бихинчиас ҷи бах чизе кулеб амама риҷали ва ниса бихиназда ҳурқабука рӯчабазда ҳурқабука ма байна суррати ва рукба какитлунитес бисарав адина синуялдаги накабаздаги ҳурқаба ва шарту сатир ҳанҷа как палев чи аст жиндиргу аврат бах чараб ажу бугуниги гурде бугуниги тӣ аҷемараб мах э, хам бугуниги ҳағаб тӣ аҷемулев ҷуй асло шарт бугила ан ямнаа лавна албашара нитледа би хичугун бук ине чи асу тӯм асу тлер ҳеди ҷо бук ин кулила аврат бах чарожа нитлер мисав асле би хулугуни со чи аст аврат бах чумо жиндиргу тӣ адред бун со эрена вотлан бикун хамгун ғусул тӯмасу қидерне тетаре бугуни ҳевҷори кунарила аврат бах чарабҷосун ва якфи аттатъину ҳедингу дила аврат бах чизе беҳулила ҳар шалдасун валав маъа вуҷуди савби ритъелне тер ругунана нигитир мисалси урула адугуни кивугуниги чурдулнигамугуни ритъелет инги ботличуни просто ҳаш бахун катбазин аниянканани аганитлергу аврат ҳашки бахун катбанани как сунилне тер ва яҷибу инда фақтиҳи ритъил ҳеҷ эмехас аз хулилне тера ҳаршаса аврат бахчизи ҳединго шарт бугила нитлец аврат бахши лебҷоя суха хам бугӯниги ажу бугӯниги ан яшмула алмастуру лубсан нитлеца аврат раара тландешун бахчу лебшун буг ини со ҳидин буд аги бахчун соги рақ себесуле беҳулариле фалав салла фи хайматин Watch in watch он сочияс как пале бугила со палат кал жани. Сези тун со котно палат кагун жани кун как пале бугила. О палат ка бугуни мисала ши дайиқатун. Жиб қварида. Има чияс улар еб хаит инка алугилго уриянан тола хучуна чо жани кун как банани. О чияс у как куништила лам тасих салатуху о чияс у как кунарила. Шай шайгуруни лианнаху гайру лабисин лаха ва палатка жани клунгос какбалиу кинасиуло во чидила адрет элдирет ун авратки бахчун какбалиу чи гурилдила эдиси далго чи ясу как сунарила ва юштарату сатру мин алаъла валҷаваниби лал асфал аврат бахчулу чи яса тъадда бугила шарт бугилдила жиндис бахчизе тъассияб раққатласанги халбатласанги ай гуртли ябрақ бах чизе куларила аврат бах чулев чиес фалав салла муртафаан мисал асе тадрет унсоани жемун ат хамгун аврат атгун цо бор хата атлун как балугил цо чи бихайсу тура авратуху мин асфали гуртлан вачара тат хунола хармехаса гу чиясул аврат бих кулеб қаида яс хедин чи ясул как ҷаза гу чи ясул как тлуҳунила ав ясуни кана фи сутратиҳи хирқун со чи аст какбали буго о чи аст ада буги адуги ажуялда карат бахум бугуни фасатараху биядихи синги жиндирго кӯлги чуазги чуан бах чанилғосғоб ҷаза ҳин чи асу как кӯнила ҳабу мисал асу имён чи асу бак кӯй суал накӯ ахун адхуму уна карат қаки тлун ҳаду цоги жуд адред инги ресу уна чи асу ғов чи аст шидил ҳайле ғов чи аст сар الحمد اولگونگی رکوع او اینگونگی بعد اتم این قوچی از کرخه جین دل گو عورت بی خیزه ته چون خ عورت کی بخ چون سجده یل این میخسد قوچی است یک ایگو با ای قاعده گیل بیچن تون ها قبون سبیتون عورت کن ای ابو کرگی عدوج ان سجده ها بیزگی به هلی الغسی الله است اصل تولی الغو ها قد این حلال ده یاسونی ها بک ات اچ او خو کرگون عورت کی بخ چون цоя кургичӣа суждаҳаизги беҳулилғусие хелги алат астунила ғучиясе рес хеч они ҳағавҷу хисиди ваюндабу лимраатин чужуъаданалли как баъзе тлӯҳне чужуъаданалли суната бугила химарун тади чӯалеб куртлин ва қамисун тасан вотлӯет унеб гурде ва милҳафатун ғалива ҳедингу жиги гурдит асанги чуан тлаб хам аҷемизе сунат бугил чужу адавате какитла ва туҷа фиҳа ҳебт аҷемараб хамгит адрет араб гурдеги буг ин кули чужу аданасул жиндир чер халдат ад қуалареб жиндитса чер хасул асар заҳир ҳабулареб ишлие далил уму саламати спицунуг радияллаҳу анҳа аварагасти қулугот салаллаҳу алайҳи васаллам атусалли лмаръату фи диръин ва химар чужуъадан асебеҳулиш дила какпазе ад горде гирет он сухӯ кур тлингичӯанд о кавжогит ад ҳеҷ угод лайса алайҳа изарун як асанҷо чӯачӯгонха яғуртланд ажурет инчӯгон қол аварагас абун салаллаҳу алайҳи васалам иза кана дирӯ сабиған ҳей адана суд асане тараб горде халатҳа бугуни юғатти зуҳура қадамайҳа ғусул ҳатъа рахчӯлебсон хе адан асли хе динан кат базе бе хулилат асан жо жеми чогоин ау далилу ихли вали раджули бихин чи ясе дила ахсану сиябихи бишун сик абсун госри куне бретел бутла чи ясу уна ретел бишун госи бот хули бишун сик ретел на госри куне бретел хе бретел гирет он базе бет сарабги сик абги сунат ки бугила кат шай аллах аснитлет аулюго я бани адама вануж адам илхимер дила худу зинатакум инда кулли масҷидин нуждила киши ба кафе инешина мехад машкит асло инешина мехад нужет стила бет синав сик абрет эл рет эдила эдна тафсир аулик ибну аббас ица хаб аят асло ва ятакаммасу эдинго бихинчи асе сунат хабугила гурде гирет ине ва ятаамаму асан чалмаги қази сунат хугила как баз ин маса фа ин иқтасара ҳанҷи ҳеҷ иллат убарго қалқала ретэлрет ине ҳеҷ илби хинчи ясун шиб дил хели мехас хесабиле ҳев чи ястила ғуртиаб рақалда рет ине летэл асияб рақалдаги рет инчӯгон ихие далил ибну умар эцавл бичуну хадиса радияллаҳу анҳума аварагас абуни салаллаҳу алайҳи васаллам иза кана лиаҳадикум саубани нужир цоясул кӣ го ретэл бугонанани فليصلي فيهما هبقية تخبيد الكار أي كي قلت إلين أبو جوخا قرطانت أنت أجوغي تأسانت أنب هبقية تخبيد لك فإن لم يكن إلا ثوب واحد أما صورت الغروني هيج أني دلا ياتوني تأسيب رقل ريت ياسوني قلت يا رق ريت إني تسجو قروني هيج أني فليتزر به هب دلت ريت دلت أدا ولا يشتمل اشتمال اليهود جهود از عدینان دیلا جمونختی هاو گلت ادرت ال کرل غوش دو گجان کیزان وطلار قطلت الى هب سبس فا این اقتصر على ستر العورة هيدينغو تقرت الگی هیچ اگونرت اینه عیتس و تحو عورت بخشون کک بازین آنتلانانی جازه هيدینانگی کک بازی بهولیلا لكن كينغو يندب سنته بوغيلا وضع شيء على عاتقه جيندرغو اي غجل دا تو شيب بوغوني جيجو تيزي ولو حبلا بوسكي بوسن كوار بوغونا نيجيتين اي حب اي اغو غجدلا اجو هيچ اغون كاك بازي لك هيچ اي نتلي اخي دليل شجوين اوني محمد ابن المنكدرين ابو جياس بيتنوغو قال هس ابونا صلى جابر رضي الله عنه جابرين أبو أصحاب أسكاك بانيلا في إزارين أجبك أن الغستريت أن قد عقده من قبل قفا غست الغبت أدريت أربت أجو تسان هني كوراغون غرد بو خموك أن الهدينانجي هون خا قد أكاك بالوك أن الغب وثيابه موضوعة على المشجب ريت الجو أن غسلت أسانيت إن بطلمك أراني تو حبط بانتهمك أن غسلت إل قال له قائل تو تشواج إن يواج أن أبوني لغستا تصلي في إزار واحد تستل تحط أجو جريت أنش الكاك بالين أو خط أسان جو جريت إن جو فقال سينغ واس استأبن إلا إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك جيت هب أورون قريت أروغلا من عدنا وأحمق أو شيء كي جيت من أبن وسستا وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيل دي الابوك ار اولغا سوزمانت عليه الصلاه والسلام ايغوريت ال كاكبالي مخسيت اني اي عمرس أصحاب ذا بوك إيش إلت أسنت إنت الخاء قطلنت أتسجعوني كقبل مخات إب شايد البيه هولارين أبون بيتش زاوني لا غصة حديث هذا هيدين غصة نتلتوي بيتش زاولو حديث هذا أجورت أن كقبل مخات لا هني بقروني به کار ریخانگی شی جو ریخانگی ریخانگی سنت بگیلا کلیک بگیلا ادب دستی بگیلا اجو هیچ کن اونکلاس به هولا سنت هو جا نتل مایکل مایکل جو بکن عدنا خا عدنا фа ин фақада саубан ҳанчи олеч уни дилрит эл як сунит ажу литли аб аврат бах чизе ва амкана сатру баъди лаврати цу определенный част аврат асулгуро бах чизгурони олеб ҳеч уни ваҷаба нетледа тасулила нетледа бахчун бажару леб анасиб қадар бах чизе ҳаға нетле бугеб руқи бугуниги шижу бугуниги ҳебҷой аст шай аллоҳ аз авлуго ла юкаллифу ллоҳу нафсан илла усъаҳа аллоҳ ҳасти лҳақ мутабиъ ана аллоҳ аса инсан асу нафс ҳада бажар уларе халқ уларе ҷу тадҳабу уларе инсан аста айни тед гу бажар қаил аса ҳаис атфул не теда ва ястура сауъатайни хатман ҳединан бахт чизе нитлеқи цу ҳедина бурқишонани нитлес аббизат ҳилан дила цебески нақис гирақ бахт чиз кулил дила чара ҳеҷ угун фа ин амкана аҳадуҳума фақат амма цураққ гурани бахт чизе нитлер ҳеҷ унанани таъйяна алқубулу себесеб аврат нитлеца бахчис кулила какитла шайгура нитлугила қилба друса чаи нитлесила қилба ахл адаб хурма цуну себесе бахчизе сик абугила фа ин фақадаха билкуллияти амма шибниги бахчизе летэлнетлер хечуни салла уриянан толу хучун как палила била иадатин хакки нетлеца тадбусин хабизе куларила шайгурони нетлеца аврат бахчиясу шарт буго алқудрату алайҳа аврат бахчизи ретел нетлер букин нетлерғоб ретел хечунанани нетлер қудрат олячунеғоб ретел босизе нетлерғоб шарт бортун кола хеммехас нетлер какки тлухуна нетлец как бецизе куларила фа ин ваҷада сутра фи сала анчи какки тлунукцочи толохӯчун яги аврат бахчи чӯгун как бале уго ваҳия биқурбиҳи ҳанчо ғустаби хулутин чо аск ангоха какитлара мехард ҷиндири аврат бах чиз беҳулеб таъил ҳага бакат хамугуниги шижу бугуниги ғув чи ястила ғуваса какитлги вукадго босизги босун ҳага ҷинд батараб жогут ажу бугуниги шижу бугуниги сатара ҷиндирго авратти бах чулила вабана ҷиндирско бараб анасебра каатазда тъаде хутараб какилра каатал гиран каки тӯизавун салом қилила ай чидасан катбач куларилғов чиес ин лам яъдул ан илқибла қилба ялдаса дувехун вус синчивана себмехад ай қилбаалги вуссун қилбаалги вуссун у кадго ҳани анқазги қам босизги босун ҳағаб хамгун тадги жемун как балилғов чиес тубазулил как я бец из куларила я чидасан бач куларила ав баъидатан анчо устан нагасун каки тук адгури қадъанғожо биханедила витлан хун ин куле бак алда сатара ғови инги унилғо чи адда бугилғуста ине бахчун аврат кун вастанафа цидасан какки базе кулила ва тундабу лҷамаату лилурат сава се жани тамар цо тусна қасуругони дила ҷаъмес кафурза заволҷоғо урунгуха бусуразе тасрит эла қула те бусуразу жиндир ан адад хечтес ҳалмиаса хаску арабазу ратлатуинҷоуха ცო არაბა სიცინუ ანჯუჟანე ტამუ ტამიზვა ჩუნ ინ მათაჯინს ალლაჰ ასტუა ჰაულუ ანილა ვუ ხანი ტაანი გიჯინდი ურღლუ ჩინ ბეტერჰან ალლაჰან ჰარულუ ანინცა ჯინდი ტასალე ტელბა ყესალ შააზე თუ გეინ აბუხა ჰებუგო დუზულ დუასედე ჰაულე თუსნა ყასუ ადამა ბიხინალ ტასე ტელგრაფ კონტროლ ჰუჩუ თო ტამუჯანი ჰაღადინა ბაკალე კანანი დილა ბუსურბა ბირუგო ინ ტადერ ტელგი ჰეჭუგონ თუნდაბულ ჯამაა хелча ази дила какбале механ суната бугила жамаат ки хабун какбазе ва яқифу имамухум васатахум ғоз как кинан дилбале кинно гуцо муқит ки чӯлила имам хи хабуле угев муқит чӯлил гузда батлут ай цеве ан ин чӯнук ин нақхуну геста усул аврат би хичӯгон букини амма бакъулеб хечӯни ҳағадинан какбазе букун қаидати тес машкитасу адна мо қалгаван какбалила кинго нақхунуругил адамаза берал қаншунуруг ине кулила ва ин уира thawban ҳанҷа цочи асу аврат бахчи зет эл ҳеҷ огун цочи вуго лазимаҳу лқабул ваҷи ваҷ ун цоги асу су қулутинге маде жиндир ҳабрет эл адгирет ун байдир как ғучи аса обязательно чӯҳи чун ҳаи чун ғучи ас тур рет элги босун как базет атулила фа ин лам яқбал ғоса ғучи ас тура брет элги бос ҳич они وصلى عريانا هذا تلوح وشي اس كاك بناني لم تصح صلاته غسل كاك شرع ва ин ваҳабаҳу амма ваҷ ин ваҷ он цоги чи аст маҳабрит илҷинстуе дуйлҳумук ин қонин абун лам ялзамҳу лқабул устат адҳеҷ илғобрит илбосизе рит илги босич он толуҳу чун какпаз беҳу лилғосса шай шайгурони ғов чи аса дуи рит ил чун хаду ғов чиву кӯнила ду дат ад цобугев чилтун ай дуе жин цажо чӯров чилтун ғусул натҳулавтун мун кеяс шаръаса чи ҳагадини ситуация кечунук ине очи аса ад ҳавле ч очи аса мадуин абун қимаҳлет илгиросун вас аврат ки бах чун как базе ибуго какил эхасу сатру аврати катта жани нит қиналде нитлеца аврат бахчи какил как кӯҳине шарт бук инасу хадус буг истиқбалу қиблати ҳедин ва шарт ха каки как кӯҳинати қиблали усин ҳефсуда халату иншалла нитлеца хадус ташлибишин бисина والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا